بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عجز عن ثمانية فعليه بثمانية أخرى لينال فضلها كم quyidagi 8 ta ishni qilishlikka qodir bo'lmasa, uni o'rniga boshqa bir 8 ta ishni qilsin deydi hukamolar. Ya'ni 8 ta ish borki, bu albatta insonni Allohning huzurida darajasini baland bo'lishiga sabab bo'ladi. Albatta bu 8 ta qilgan kishi Allohni taqvodor bandalardan bo'ladi. Agar qurbiylar yetmasa, boshqa 8 ta ishni qilinglar deb turib, bizni xizmatganda variantlar ko'rsatilyapti. Man arada fadla salatal layl wa huwa naim fala ya'si bin nahar. Albatta bu qilinadigan ishlar oson emas. Islomda mana Qur'onda bilamiz, Alloh taolo marhamat qiladi, la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan amalga Alloh taklif qilgan emas. Ya'ni qiyomul laylda bu sunnat nafil bo'lgan ibodatlardan. Kim qodir bo'ladi, kim qodir bo'lmaydi. kim sadaqa qilishlikka imkoniyati bor, kimda yo'q, kim Qur'on o'qishlikka zehni oladi, zehni yoki olmaydi. Lekin ana shu o'zi qilishligiga qodir bo'lmagan ishni savobiga yetish mumkinmi inson? Yetish mumkin. Agar shu ishda ayni o'zini qila olmasa, islom unga boshqa bir yo'lni ko'rsatadi. Kim kechasi bilan qiyomul laylda turgan odamni savobini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, lekin qila bo'lsa, unga bir boshqa bir variant berilyaptiki, kunduzlari gunohdan o'zini tiysin. Inson kunduzi gunoh qilmay yursa, kechasi bilan qiyomul layl qilgan kishi bilan barobar bo'ladi. Kechasi bilan dedi salaf solihlardan biri. Qiyomul laylda turib, uxlamasdan ibodat qilib, kunduzi kerilib, men kechqurun qiyomul layl qildim deb kerilib yurganimdan ko'ra uxlab qolib, ertaman pushaymon yeganim ming afzal deydi. Man arada fazla siyamı tatavvu fa huwa muhti falyahfaz lisanahu. Kim nafil ro'zalarni tutishlikka qodir bo'lmayotgan bo'lsa, tuta olmayotgan bo'lsa, lekin shu ibodat qilayotgan kishilarni aziz etmoqchi bo'lsa, tilini tiysin. Demak, tilni tiyib yurishlik nafil ro'za tutganlar qatorida bo'ladi. Va man arada fazla ulama fa alayhi tafakkur. Kim olimlarning fazilatiga, olimlarning darajasiga yetmoqchi bo'lsa, olimlar topgan ajrni topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, lekin imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa bunga fikr yuritsin deydi. Ya'ni birodarlar, mana Ramazon oyida turibmiz, og'iz ochadigan paytimizda dasturxonga turli xil noz ne'matlar terib qo'yilgan bo'ladi, qarab turib, "Ey qarang, toruz qizil ekan, shoftoli yumaloq ekan, uzum kichkina ekan" deb turib ozgina fikr yuritamiz. Ana shu rozador bo'lmagan paytimizda bir chekadan olib kiraveramiz. O'ylab ko'rmaymiz. ana shu suvga qaraganda suvni qanaqa ne'matligini shunda anglaymiz. Mana Alloh umr bersa bir 5-6 yildan keyin saratonga chiqib qolamiz ekan. Shunda arg'idan oqayotgan suvni qadriga yetamiz ekan. Inson katta ilmga ega bo'lmagani bilan, lekin Alloh taoloning bergan shu aqlini fikr yuritishlikka ishlatadigan bo'lsa, ulamolar darajasida bo'ladi. Alloh taolo yuzlagan oyatlarda fikr yuritmaysizlarmi, aql yuritmaysizlarmi deydi. Demak, musulmon odamda jim turishligi fikr, gapirishligi zikr bo'lishi kerak bo'ladi. Ko'chada ketayotganda har birta ko'rgan narsani ko'rganda fikr qilaylik, kim buni yaratdi. Shunda ulamolar darajasiga yetamiz, ajrda inshaalloh. 4-tinchisi kim Alloh yo'lida yurgan kishilarni ajriga yetmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uyida o'tirgan holda shaytoni bilan jihod qilsin deyildi. Umrini Alloh yo'liga tikib qo'ygan kishilarda savob yetmoqchi bo'lsa, yolg'iz uyda o'tirgan payti uydan chiqa olmayotgan bo'lsa ham, shaytoni bilan urushsin, ana shular qatorida bo'ladi. 5-inchisi man aroda fazlu sadaqa va huwa ajizun fal yuallimun nasa ma sami'a min al ayn Agar kim Alloh yo'lida sadaqa qilayotgan kishilarning ajrini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa-yu, lekin qodir bo'lib imkon bo'lmayotgan bo'lsa bunga, eshitgan ilmini boshqalarga o'rgatsin, sadaqa qilganlar qatorida ketadi. Ko'rsin ko'ringki, agar birinchisini qila olmasa, albatta ikkinchisiga imkoniyatingiz borda. Bir odam e, moli dunyosi bilan oxiratini obod qilayotgan bo'lsa, sizda yo'q bo'lsa, unaqa bo'yningiz qisilmasin. Menda yo'q qila olmayapman. Sizga boshqa bir taklif qilinyapti. Sizning qo'lingizda keladigan boshqa ish bor. Hammaning imkoniyati bir xil. Ajr olishlikdan. 6-Man chi aroda fadlal hajj wa huwa ajizun falyazil jum'a. Kim haj qilishdan, ham, haj qilishlikda ajrini topmoqchi bo'lsa-yu, lekin haj qilgani imkon bo'lmasa, jum'ani o'ziga lozim tutsin. Sayyidul ayyom va hajjul masakin. Kunlarning sayyidi va miskin bechoralarni, kambag'allarni hajji hisoblanadi. Man arada fazlal abidina falyuslih baynan nas va la yarfa baynahum adawata wal bag'do. Haqiqiy obidlar darajasiga yetmoqchi bo'lgan kishi odamlar o'rtasida adovat gina kudorat tarqatmasin, obudlar qatorida bo'ladi. Mana shu jamiki yaxshiliklarni hammasini bitta so'z bilan jamlab olishni xohlaydigan odamga bitta variant aytiladi. Mana shu aytilingan 7 ta narsani bitta so'z bilan jamlayaptiki, agar shu aytilingan yaxshiliklarni hammasini o'zida jamlamoqchi bo'lgan odam bo'lsa, qo'lini ko'ksiga qo'ysin-da va o'ziga aytsin. o'ziga yaxshi ko'rmagan narsani mo'min birodarga ravo ko'rmasin. Agar shu holatda yetgan bo'lsa, aytilingan 7 ta narsaga ega bo'ladi deyilyapti O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravo ko'rsin, shunda iymoni komil bo'ladi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravo ko'rmagunicha hargiz kishining iymoni komil bo'lmaydi. Suyanadigan joyda, issiqroq joyda, yumshoqroq joyda hamma o'ziga ravo ko'radi. Birodarga ham shu narsani ravo ko'rmagunicha kishining iymoni to'liq komil bo'lmaydi Rasululloh Mana bugun xalqga taalluqli bir qancha darslar bor, shularning birinchisini boshlashga harakat qilib ko'ramiz. Agar bir qabul qilishlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ehtimol davom etkazarmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarida birinchi bo'lib butlarni sindirishlikdan boshlanadi ishdi. Işte. Shuni bir ba'zi shoir so'zlardan eshitib qolamiz gunohni Gunohda maslari bo'lgan narsani yo'q qilsak, gunoh qiladiganlar ham yo'q bo'ladi. Bu noto'g'ri tushuncha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar bo'lib kelib la ilaha illallohga chaqirdi 13 yil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'ba to'yiga qarab namoz o'qir edi. kabani ichida 360 ta bud ilingan edi. Shirkiyatlar buzuqchiliklar o'shuncha to'ldirib turardi Ka'bada, Makkada. Lekin Rasululloh bularni o'zgartirishidan, bularni qo'li bilan o'zgartirishidan boshlamadi. Rasululloh bu butlarni odamlarning qalbida sindirdi. Makka fath qilinganda o'zlari sig'ingan ilohlarini qalbida sindirishib oluvdi ana shu makkaliklarki musulmonlar olib chiqib qo'llari bilan sindirishdi. Islom odamni qalbini tarbiyalaydi avval. insonni qalbi tarbiya topmasdan turib, hargiz uni jasadini tarbiya qilib bo'lmaydi. Birodar, qiynamang o'zingizni. Ko'zimni olib qochaman, tilimni g'iybatdan saqlayman, quloqimni g'iybatga tutmayman deb o'zingizni qiynamang. Qila qilolmaysiz Qila Svet bo'lmasa, televizoringiz 2 1 bo'lsa ham ekrani bir pul u. Agar bu gunohlarni qalbingizda sindirib olmaydigan bo'lsangiz, qalbingiz bu gunohlardan tiyilmaydigan bo'lsa, a'zolar hech qachon tiyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam at-taqvo hahunada 3 marta ko'rsatdi. Taqvo mana bu yerda bo'ladi dedi. Taqvo mana bu yerda, mana bu yerda bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga qattiq aziyat berayotgan Abu Jahl, Abu Lahablarni, Umayyalarni Hazrat Umarga bor, kechqurun borib o'ldirib ketsa, qilar edi. Lekin buyurdimi? Hamzaga bor. Abu Jahlni kechqurun shunday bo'g'ib qo'ygan, bizni ko'p qiynab desa, qilmasmidi? qilar edi. Nimaga qilmadi shu ishlarni? Insonlarning qalbida Allohga bo'lgan muhabbat, Allohdan boshqasiga bo'lgan muhabbat chiqib ketmagunicha, muhabbat Alloh muhabbatidan to'lmaguncha, ularning badanlari hargiz itoat qilmaydi. Nimaga aroq birdaniga harom bo'lmadi? Uch bosqich bilan harom bo'ldi. Chunki ana shu aroq insonlarning qalbidan chiqdi avval, ana shu aroq aroq harom qilingan oyatlar nozil bo'lganda, fe'laga qo'l ichib turganlar Shuni ho'plab olay demadi. Yut ho'plab olganlar yutib yuboray demadi, shart tupurdi. Chunki ma'dan chiqib bo'lgan edi, bitta buyruq qolgan edi. Gunoh avval qalbda bo'ladi akalar. Keyin tashqariga chiqadi. Mana misol. Yomon ko'rgan odamingizni mashinasi turgan bo'lsa, shaytoningiz aytadiki, bir chizib qo'y yoki bir qandaydir shikast yetkazib ket deydi. Lekin nimaga o'zingizning mashinangizga qaraganda o'sha narsa kelmaydi? Chunki o'zingiznikida. Bunday qilishingizni qalbingiz bilan xohlamaysiz. O'shuning uchun bolangiz osilsa ham chekiga o't deysiz. Avval gunoh qalbda bo'ladi, keyin tashqariga chiqadi. Ulamolar jasadni, insonning jasadini bir davlat, bir mamlakatga o'xshatadi, qalb uni podshohi deyshadi. Til uni tarjimoni deyshadi. Tushunarli bo'ldimi? Jasad bitta davlat, qalb hukm qiladigan podshoh, til ijrochi. Oyoq qo'llar ijrochi. Demak, gunoh ichimizda yo'q bo'lganda, endi tashqaridagi a'zolarimiz gunohdan tiyiladi. Inson dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislerde. qilgan gunoh tufayli rizqidan tirtayadi dedi. Rizqi qirqiladi dedi. Ha, endi rizq qalbimizda da yok, rizq muammosi. Shunday bir gunoh bo'lgan bir yomon bo'lgan karayan qaragan kalp qalb eslatyapti, Oy, qarama. Qarasang, rizqingdan qiyiladi." deyapti-da, rizq qalbda bo'lganligi uchun rizqni o'ylab turib nima qilyapmiz? Ungacha ko'zingni olib qolsang savob bo'ladi, qarasang gunoh bo'ladi desa, ancha-muncha kontrol qila olmayapti, ketib qolyapti ko'z. Yoki bo'lmasam, inson qilgan gunoh tufayli albatta musibatlanadi dunyoda. Sahobalardan biri ana shu johiliyatda bir tanigan ayol bilan gaplashib qoldida musulmon bo'lgandan keyin. Gaplashib turib, orqasiga qarab ketyapti, hali ayolga shunday ko'zini qirin tashlab qoluvdi, devorga kelganini ko'rmay qoldi. Shunday burildi, tumshug'ini urdi devorga. tumjug'i yoriluvdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytuvdi, aytdiki, Rasululloh, Alloh bir mo'minni yaxshi ko'rsa, qilgan gunohini jazosini dunyoda o'zida tezib berib qo'yadi. Ikki marta shunaqa bir onangizni xafa qilib chiqdingiz, birovni haqqini yeb qo'ydingiz, bir musibatni ko'rganingizdan keyin ma'ga tushdi qo'rquv. Demak, gunoh qalbda bo'ladi, keyin tashqariga chiqadi. Mana shu qalbni davolash haqida gaplashamiz. قال ربيع ابن حيثم atadruna madda va الداء va shifa. Robi ibn Haysam aytdi o'zini ashoblariga kasal nima, dori nima va shu kasaldan shifo topish nima bilasizlarmi dedi. Kasal nima, dori nima, shifo nima? Kasal appendisit, uni dorisi xirurg tutoli, appendisitni olib tashlashlik shifo. Ya'ni qaytib aldingisiz bo'lmaysiz. Bu kasaldan siz nima qildingiz? tamomiy shifo topdingiz. Tushunarlimi? Kasal appendisit, skalpel yoki xirurg stoli dorisi olib tashlashligi shifo. Qaytib bunaqa kasal U kishi aytadi, mana ashoblardan shu narsani so'raganda ashoblar yo'q bilmaymiz deyshti. U kishi juda chiroyli bir oddiy qilib tushuntirgan ekanki, gunoh kasal degan ekan. Istig'for dori degan ekan. Shu gunohga qaytmay qo'yishliging shifo topganing degan ekan. Qaytarib qo'yamiz. Dunyodagi eng katta kasal gunoh ekan. Uni dorisi istig'for aytishlik, Alloh taolodan kechirim so'rashlik. Mana shu qilgan gunohingizni kechirilishini xolasiz ulamolar shartlarni qo'yadi. Birinchisi, shu gunohdan to'xtang. Ikkinchisi, qattiq pushaymon yang shu gunoh qilganligingizga. Uchinchisi qaytib qilmaslikka Allohga ahd bering. Endi qaytmagan bo'lsa, shu gunohdan nima qilibsiz? Shifo topibsiz. Benamoz edik bir mahal. To'xtatdik benamozlikni. Benamoz o'tgan umrimizga pushaymon edik va qaytib benamoz bo'lmaslikka ahd qildik. 5 mahal namoz o'qib yuribmiz Shifo topibmizmi? Kasal deganda asosiy kasal shu ekan. Boshqasini tuzatsa bo'ladi. Hukamolardan biri aytadi, jismni sog'lom bo'lishligi ovqatni oz yeyishlikda bo'ladi. Qalbni sog'lom bo'lishligi gunohni oz qilishlikda bo'ladi. Nafsni sog'lom bo'lishligi kam gapirishlikda bo'ladi. Ya'ni to'mlagan kitob bo'ladi buni sharhlasangiz, lekin uch og'iz so'zda jamlab qo'yilyapti. Yana qaytaramiz. Oz ovqat yeyishlik, jasadni sog'lom bo'lishligiga kafil bo'ladi. Gunohni oz qilishlik qalbimizni pokiza bo'lishiga sabab bo'ladi. Kam gapirishlik nafsimizni toza bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana Ramazonning 19-ni yemasdan o'tiribmiz. Saharlikka ko'p ham ovqat o'tmayapti, birinchi kungilarda ham. E'tibor beryapsizlarmi? Qarang, saharlikda ozgina yesak ham kechgacha yura olyapmiz. Demak, insonga ko'p ham o'zi ovqat kerak emas ekan. Biz yeymiz ekan. Shundaymi? Ko'p boryapmizmi? Demak, ko'p yeyapmiz ekan. Iftorda ham ozgina ovqat yeyapmiz, qonimiz to'yapti. Inson bolasini to'ldiradigan idishlarini eng yomoni qorin deyilgan edi. Qorin hamma kasallarni uyasi deyilgan, ini deyilgan edi. Ozroq yesak jasad sog'lom bo'lar ekan. Haligi Ramazonni boshida ko'proq ye, qiylanib qolmas, qiylanib qolmagan. Yaxshilab ye. Tiqib-tiqib yegin. <laughs> Birodalar, hozir saharlikka bilmadim endi. Hammada bo'layotgan bo'lsa kerak. Ko'p ovqat o'tmayapti, lekin kunimiz o'taveryapti. Ovqatda oshchasi kerak bo'lmagandek, birodalar, dunyo matosini ham oshchasi kerak emas o'zi. Qarangda, o'sha to'plab qo'ygan pulingiz qanchasi yeyilyapti bir kunda? solib qo'ygan uyingizni nechtasida o'tirilyapti? Tizib qo'ygan ko'rpa to'shagingiz qanchasi ishlatilyapti? Javob beriladi bularga hali. Said ibn Musayyib aytadi, Mana hamma hurmatli bo'lishni xohlaydi. Hamma xor bo'lishni xohlamaydi. Hamma aziz bo'lishni xohlaydi. Inson bolasi o'zini Allohning toatiga bo'ysundirib qo'ygandaqa azizlikni boshqa yerdan topa olmaydi. Allohning ibodatiga bo'yin ekkanki odam aziz bo'ladi. Bu juda aniq narsa. Agar inson o'zini Allohning ibodatiga bo'ynini ekkan bo'lsa, qo'lida bo'lsa bo'lmasa xotirjam yashar ekan. Shu emasmi yaxshi hayot? Va aksincha, Allohni dinidan bosh tortgan odamlarni har qancha dunyosi zo'r bo'lsa ham obod bo'lmayotganligini ko'rmayapmizmi? Ozgina dunyo matosidan olib qolsa o'zini otib yuboryapti. Inson o'zini xor qilishligining eng katta o'rni Allohning ibodatidan bosh tortishligi deyildi. Inson aziz bo'lmoqchi bo'lsa ikki dunyoda Allohning ibodatiga bo'yin eysin. Agar shuni qilmasa, ikki dunyoda xor bo'ladi. Kim Alloh taoloni o'zigagina muhtoj bo'lsa, Alloh taoloni o'zigagina dardini aytsa, boshqasidan kutmasa, odamlar bu odamga muhtoj bo'ladi, lekin bu odam hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Chunki aytdik, onalarni qornida 121 kunga to'lgan kuninglar, rizqinglar ajalda yozib qo'yilgan. Ta'magir bo'lsangiz ham, iffatli bo'lsangiz ham Alloh bergan kunni ko'rasiz. Halol tijorat qilsangiz ham, harom tijorat qilsangiz ham Alloh berganini ko'rasiz ekan. Alloh bilan ishingizni o'ring. Tavakkulni o'tdik. Tavakkul rizqingiz kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yib, natijasini g'am qilmaslik. Haqiqiy boylik bu xotirjamlikda emasmi? Basra ahlidan so'rashdi. Shahrilardagi eng boy odam kim? desa Hasan deydi. Shunaqa boymi? Shunaqa puli ko'p desa, kambag'al u deydi. Ha nimasi bilan boy desa, Uni ilmiga hamma muhtoj. Lekin u hech kimga muhtoj emas. Diqqat qilinglar. O'sha odamni boy deyishyapti. Chunki birovga hojati tushib bormaydi. Birovga birdan aytib ming'illab bormaydi. Odam bolasidan so'raganimizda yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'ramay qo'yganimizni yomon ko'rar ekanmiz. Odamlardan so'raganimizda hurmatimiz tushsa, Allohdan qancha so'ramasa shuncha hurmatini tushar ekan. Chunki banda so'rayotganda bu xorligini bo'yniga olayotganiga e'tirofi bu. Ya'ni Parvardigorga qo'lini ochib so'rayotgan paytda Parvardigor, sen azizsan, men xorman, sen boysan, men kambag'alman degani. E'tirof emasmi u? Ozgina havo kirgizasizlarmi? Ozgina. Tavakkul boylik, kuch manbai. Taqvo hurmat manbai. Ya'ni Buxoriy aytdi Imom Buxoriyda. Taqvo qilgan odam edi, odamni xor qilamizni haydab chiqarishdi. Alloh aziz qilib qo'ygan ekan, Alloh hurmatli qilgan ekan, taqvodor bo'lgani uchun mana 1.5 ming yil o'tdimi, 1000 yil o'tdimi, Buxoriyimizda ko'raymiz, urib yuribmiz. Demak, taqvo qilsa Alloh taolo aziz qilar ekan bandasini. Ulamolardan biri aytadi, insonni qalbini, mana aytyapmiz, gapimizning xulosasi qalb tuzalsa, endi tashqi a'zolar tuzaladi. Qalb dunyoga muhabbatini bermasa, muhabbat qo'ymasa, jasadlar ham boshqacha ko'z bilan qaraydi. Qalbni shifosi 5 ta narsa bilan bo'ladi. Birinchisi Qur'onni tadabbur bilan o'qish bilan. Tadabbur degani fikr qilib o'qishlik bilan. U Mayli arabchasini o'qib tushunmasak, o'zbekcha Qur'onni olib turib o'qib ko'raylik-da. Biz sizlarni qayta tiriltirishimizda shubhalar bormi deyapti Alloh qiyomat surasida. Bala qodirina banan yo'q deyapti. barmog'inglarni uchigacha tekis qilib qo'yamiz yaratib deyapti. Ya'ni 1.5 ming yil burun barmoqda izlariga ishora qilinyapti. 19-18 asrda oxirida aniqlandi insonni barmog'ini izi bir-biriga o'xshamasligi. Bu Alloh bildirmasa payg'ambarimiz qayerdan bilardi yozishni bilmaydigan savodsiz odam. jinday fikr ko'radigan bo'lsa, dahshatga tushib ketasiz. Shunday emasmi? Onalarda qornida yuz kun, 40 kun, 40 kun, qirq kun deyapti. Payg'ambarimiz doktor bo'lgan emas, qayerdan bildi bularni? Ozgina fikr qiladigan bo'lsak, Qur'onga bo'lgan muhabbatimiz oshadi, qalb tarbiya topadi. Ikkinchisi, qorinni bo'sh tutishlik. Yana qoringa borib taqalyapti. Qorin bo'sh bo'lsa, fikr yuritish yaxshi bo'lar ekan. Qorin to'q bo'lsa, uyqu keladi bo'ladi. Mana asr bilan shomni payti. Kitob olib o'qib ko'ringlarda. Ertaga. Boshqa payt malolanasiz, boshqa payt kallangizga kelmaydi, uyqus keladi. Asr bilan shom payti o'qib ko'ring kitob mana shu rozador paytingizda. Qorin bo'shda qorin bo'sh, aql zo'r ishlaydi. Kashfiyotlarda ham aksariyatini kambag'al o'ylab topgan. Chunki qorin bo'sh bo'lgan. Qiyomillay keyingisi. tunda uyquni harom qilib turib 2 rakat, 5 rakat, 10 rakat namoz o'qishlik. Chunki qiyomul layl haqiqatan insondagi ruhoniyatni tarbiyalaydi. Chunki hech kim ko'rmaydi to'y ibodatingiz. Mana xutton o'qiyapsiz, ko'ryapsiz. Kecha kelmading demasin deb ham keladi ba'zilar. Lekin qiyomul layl qilganingizni hech kim ko'rmaydi. U o'zingiz bilan Robbingiz o'rtasidagi nima? Sir. Maqtanmaysiz hamda kechqurun turib 20 rakat namoz o'qidim. Chunki u gapni gapirsangiz, u riyo bo'lib qolishini bilasiz, indamaysiz. Shundaymi? Qiyomillar qalb sargalaydigan ishlardan va saharda istig'for aytishlik. Saharda Allohga istig'for aytishlik. Va 5-inchisi eng asosiysi birodarlar, mujolasatu solihin. Solih odamlarda suhbatida o'tirishlik. Eng kamida o'shalar bilan o'tirganingizda 7 ta fazilatini aytdik, ilm majlisining fazilatini. gunohdan tiyilib turasiz, o'tirgan har bitta lahzangizga sadaqa yoziladi, yelkangizga parishlatishcha dam oladi, Allohning rahmati yog'adi hokazo. Haftada bir martami, 15 kunda bir martami ilm majlisi bo'lishi kerak. Chunki ana shu qalbimizga o'tirib qolgan dunyo muhabbatini changini turadi ilm majlisi. Allohni zikrini eshitgani kelyapsizlar, shunday emasmi bu yerga? Damalish bo'lsa, uyda boshlab dam olsangiz ham bo'laveradi. Nimaga kelyapsizlar? O'ylab ko'rmaysizlarmi shuni? qalbga orom beradigan Allohning zikri borki, shuning uchun kelinyapti bu yerga. Lekin shu lazzatdan bexabar bo'lgan odamlar yuribdi ko'chada. To'g'ri uyga borib televizor tayda vaqtini o'tkazyapti. Ibn Qoyyim marhamat qiladi. Agar bir banda tong ottirsa-yu, kech kirsa-yu, qalbida Allohni rozi qilishidan boshqa g'am bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo hamma hojatlarini o'zining zimmasiga oladi. Hamma g'amini ko'taradi, qalbini o'zini muhabbati bilan to'ldiradi, tilini o'zini zikr bilan mashg'ul qiladi, javorihlarini, tashqi a'zolarini itoatiga moyil qilib qo'yadi. Qalb Alloh bilan ovora bo'lsa, Allohning muhabbati bilan ovora bo'lsa, til zikrda, jasad ibodatda bo'lib qoladi. Ko'z o'zi qochaveradi. Ko'z o'zi qochaveradi. Til istig'fordan to'xtamay qolaveradi. Agar qayer tuzalgan bo'lsa, agar dunyo muhabbatini chiqaradigan bo'lsa, qaysi bir kishi tong yottirsa yoki kech kirgizsa-yu, dunyo g'ami yuragini ustida turadigan bo'lsa, Alloh taolo hamma g'amini ustiga g'amni beradi, o'zini o'ziga topshirib qo'yadi va qalbini dunyoda muhabbati bilan mashg'ul qilib, bandalarni rozi qilishlik bilan ovora qilib qo'yadi. Nima qilsam 4 so'm topar ekanman. Nima qilsam menni olib ketar ekan shu klient. Rost gapirsammikin, yolg'on gapirsammikin. Chunki g'amiz o'sha 4 so'm bo'lib qolgan edi. O'shunda ham Alloh bergan oshchasi bo'lmaydi. Va xuddi bir go'laxga o'xshab qoladi bu deyilyapti. Go'lax o'tdi yoqadi, changni yutadi, qorayadi, bu yoqdagilar yuvinadi issiq suvda. Changni, gazni, najosatni yutib ishga qorayib ishlayveradi deydi. Boshqalar uchun ishlaydi. Lekin Allohni rozini ko'zlagan banda bunaqa bo'lmaydi, o'zi uchun ishlaydi. Qalbni buzilishligi ham 5 ta narsadan. Qalbni tuzatishligi Qur'on o'qishlik, qorinni bo'shishlik, qiyomul layl, saharda ilm majlisi, solih odamlar bilan ham suhbat bo'lishlik. Qalbni buzilishi ham 5 ta narsa bilan. Shahvat, bir narsani qattiq xohlashlik, g'azab, g'urur, ananiya, bu egoizm deyiladi. Faqat o'zini o'ylashlik. va mulkka bo'lgan muhabbat. Shu 5 ta narsa insonni qalbini sindirib tashlaydi. Mana shu e, ananiya degan narsaga ozgina to'xtalib o'tamiz. Egoizm degan narsa mana juda bir xunuk sifat. Inson faqat o'zini o'ylashligi. Bu yomon sifat, shunday emasmi? Xudbinlik deyiladi. Lekin shu xudbinlikni, shu yomon sifatni jicha diqqat qilasizlar birodarlar, uyqusi kelayotganlar. Islom ramkasiga solib ko'ringda, salbiy bo'lgan sifat ijobiy sifatga aylanadi. Qana qilib? Inson faqat o'zini o'ylaydi. Musulmon odam xalqni o'ylaydimi, o'ylamaydimi? Musulmon odam egoist desam, ishonasizlarmi? Faqat o'zini o'ylaydi desam. Ishonaveringlar. Hozir ishontirib qo'yaman inshaalloh. Musulmon bir so'm sadaqa qilayotganda kambag'alni o'ylab beryaptimi? Kim o'ylab beryapti? O'zini o'ylab beryapti. Mahallasiga asbob solib qo'yayotganda mahalladagi mashinalarni o'ylayaptimi? Kim o'ylayapti? E, egasi chiqib qoldi-yu musulmon. Musulmon zakot berayotganda nima? Rahmi kelgandan beryaptimi? Qo'qqanidan beryapti. Bersam deyapti. Qolgan pulimni Alloh himoya qilib berar ekan, yana unib o'stirar ekan deyapti. Musulmon birodar o'ylaydi ekanmi? O'shingiz zo'rda. Faqat o'zini o'yladi, lekin bu o'zini o'ylaganiga faqat jamiyatga foyda keltiradi. O'zini o'ylab yolg'on gapirmaydi. O'zini o'ylab onasiga itoat qiladi. O'zini o'ylab turib birodarlarga yaxshi muomala qiladi. O'zini o'ylab kechirib qo'y. Qo'qqanidan qo'p deb qo'ymaydi. Oyog'iga bir tepsa, <laughs> birodarlar. Qo'p deb qo'ysam Alloh rozi bo'ladi deydi. Musulmon odam g'irt egoist bo'ladi, birodarlar. Qarang islomni bir ne'matligini, mo'jizaligini. Yomon bo'lgan sifati shunday islomni ramkasiga solib qo'ygan bo'lsangiz, faqat aylanib ketyapti. Men o'zim o'ylab gapiryapman. Sizlar o'ylab gapiryapman. Men o'zim o'ylab gapiryapman, birodar. Bu bu o'zimga kerak, chunki shuni gapirsam Alloh meni rozi bo'larmikin, deyapman. Sizlar olasizlarmi, olmaysizlarmi o'zingizlar? Men gapirib qo'ysam bo'ldi. Shunaqa birodarlar, musulmon odam faqat o'zini o'ylaydi, lekin o'zini o'ylaganiga faqat jamiyatga foyda keltiradi. Hukamolardan biri aytadi, nafsim uchun rohatni istadim. Faqat nafsimga kerak bo'lmagan narsalarni tashakkurdim, shundan boshqa rohat bo'lmas ekan nafsga. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Keyin cho'zilib ketyapti uzr. Kishini zo'r islomi nimada ko'rinadi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, o'ziga kerak bo'lmagan ishlarni, so'zlarni tark qilganda zo'r musulmonligi ko'rinadi bo'ldi. Shuni qilib ko'rdim, haqiqatan nafsim orom oldi. Aralash olmaysiz hammasiga, hammasiga siqila olmaysiz, falon joyda suv olibdi desa, falon joyda na qimmatlabdi desa, ishingiz bo'lmaydi. Zo'r bu. Va nafsni mashaqqati ham ayni shunday o'zida. O'ziga kerak bo'lmagan gap bilan ovora bo'lishligi senga nima deysiz, jirilaysa birov. Senga nima? Va insonni eng yomon dushmani bu dunyo muhabbati va eng yomon hamrohi yomon ayol deb aytilmayapti. Ya'ni Allohning zikrini chiroyli eshitdingiz, qalbingiz orom oldi, 36 6 bo'ldi temperaturangiz, shirin bo'lib uyga borsangiz, nauzubillah, ayolingiz ana shu dunyoga his qo'ygan, dunyoga muhabbat qo'ygan, dunyoda quli bo'lgan ayol bo'ladigan bo'lsa, borishingizga bir birpasda temperaturangizni to'lab qo'yadi. Onani bering, monani bering, ona akam, mona akam falonchi manaqa yelibdi, manaqa kiyibdi. Shu bilan bob ketdi yana haligi kechqurungi zaryad yo'q, ertama yana o'sha ho'kiz bola arlon so'rab chiqib ketaverasiz. kishi dedi Rasululloh to'rtta narsada baxtli bo'ladi dedi. Bilalashib aytamiz. Birinchisi Birinchisi keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va solih ayolda. Shu to'rlardan bittasi bo'lmasa, mana uchtasi tatimaydi. Mo bittasi bo'lmasa, mana uchtasi ham tatimaydi, birodarlar. Ana shu yomon hamroh uydagi xotin deyapti. uydagi xotinni tarbiyalamaydigan bo'lsang, seni tarbiya topgan hech narsa emas deyapti. tekkizlab qo'yadi. Ertamangacha g'adablab chiqadi. Ali ibn Abi tolibga qilingan nasihatlardan yetolmayotgan narsangizga yetsangiz xursand bo'lmang. Yoki bir mo'jjalagan narsangizga yetgan yetolmayotgan bo'lsangiz, xafa bo'lmang. Amal qilmasdan oxiratdan umid qiladiganlardan bo'lmang deb nasihat u kishiga. Yetolmayotganingga xafa bo'lma. Dunyo matosidan kelganiga xursand bo'lma, amal qilmasdan oxiratdan umid qilmagin. Diqqat qilinglarda biz ayni shumiz Yetolmayotganimizga siqilamiz, kelgan 3-4 so'mga xursand bo'lib ketamiz, amalimiz oz, oxiratdan umid qilaveramiz. Buni aksi aytilyapti. Mana o'sha hukamolardan bittasini bilan tugatamiz. O'zi 20 minutda tugatmoqchi edim, birodarlar. Bo'lmayapti. qaysi bir kishi qayg'uga botib qolgan bo'lsa, uni qalbi qayg'uga botadi, qo'li qayg'uga botmaydi. Qulog'i qayg'uga botmaydi. Qalbi biz qalb haqida gaplashyapmiz. Qalbi qayg'uga botgan bo'lsa, uni xursand qiladigan so'zni eshitishga intilsin deydi. Xo'p, mo'minni qalbi qayg'ursa, qanaqa so'z uni qalbini ko'tarishi mumkin? dunyoni bo'limi? mansabmi? To'g'ri, ana shu dunyo uchun quvnaydigan odamga dunyo haqida gapirish kerak. Munosabat tijorati bo'lmagan bo'lsa, keyin safar birga ish qilamiz, yaxshi ish bo'lyapti-da, shu shunga quvnaveradi. Munosabat yutkizib qo'ysa, keyin safar yutamiz desa xursand bo'laveradi. Mo'min odamning qalbi xaf bo'lgan paytda nima bilan xursand bo'ladi qalbi? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub demayaptimi Alloh? Ahli qalblar Allohni eslaganda xotirjam bo'lib orom olmaydimi deyapti. Mu'min odam Allohning zikrini eshitganda ini qalbi orom oladi. Ini xursand bo'ladi. Rivoyat bor-ku. Sulaymon alayhissalomning uzugi bo'lar ekan. Ja xaf bo'lib siqilib ketgan uzi uziga qarar ekan. Ja xursand bo'lib bir teriga sig'may kelsam uziga qarar ekan, doim bir xil bo'lib qolar ekan kayfiyati. Bu narsa o'tkinchi degan yozuv bor ekan uzugida. Har safar uziga qarar ekanda joyiga tushib qolar ekan. Chiqib ketgan bo'lsa, chiqib qoladigan tushib ketgan bo'lsa. Bir kun shunaqa achchig'i kelibdi-da, uzigigacha bir qilib olibdi. Uziga qarab ham qalbi tasin tabi otgan ekan, uziga bir aylanib qaytib kelibdi-da, qarasa ichida ham yozuv bor ekanmish. Olib qarasa, ha bunisi ham o'tib ketadi deb qo'ygan. Allohni zikrini eshitgan paytingizda har qancha xor, har qancha qiyin hayot bo'lsin, Ayyub alayhisolam kichalik bo'lar. O'tib ketdimi? Fir'avndaqa hayotingiz zo'r bo'lar, shohona. u ham o'tib ketdimi? O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. Allohda zikrni eshitgan paytimizda mehmonligimiz esimizga tushadi. Allohga oldiga ketishimiz esimizga tushadida, g'am qayg'ular chiqib ketadi birodarlar. Vallazina iza zukirallohu vajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana va ala robbihim yatawakkalun. Alloh taolo o'zini mo'min bandalar maqtab aytadi, shunday bandalarki, agar ularga Alloh eslatilsa, qalblari yumshaydi. Yumshadimi? Istanglar o'zingizlardan. Agar ularga Allohning oyatlari o'qib bersa, o'qib berilsa, iymonlariga iymon qo'shilib, iymoni ziyoda bo'ladi. Haqiqatdan deb qo'yamiz-ku. Keyin nima dedi? Allohga tavakkal deydi ular dedi. G'am qilmaydi deydi. Allohga tavakkul qilgan el na qalqonni na qalqon g'amini. Demak, birodarlar, qalbni davosiga taalluqli bo'lgan bu birinchi muhozara bo'lgan bo'ldi. Demak, qalbni tuzatmasdan turib javorihlarimizni, tashqari a'zolarimizni tuzatishimiz imkoniyati bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ana shu qalbi Allohni zikr bilan orom oladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.